María Margaret Dancy, estis germana componistino kaj soprano. Ŝi naskiĝis en Frankfurto el filino de la y Marchand, amba ligitaj a la arta kaj muzika mondo de Mannheim. La patrino Magdalena Brochard estis cantistino, seneia Actorino kaj dancistino de la teatra compagnio de sia edzo, Theobald Hilarius Marchand, quiu farigis la unua directoro de la Nazia Teatro en Mannheim. Iel agio de dec, Maria Margaret, cae sia familio translocigis al Moncheno, cie si comensis preni cant lezionoin cun la elstara germana cantistino cae componistino de la Mannheim Escolo, Francisca Danzi lebron Post dec du iaroi, Margaret cae Francisca farigios bofratinoi, ciam Margaret et sinigiu al sia frato, la conata componisto, violoncellisto cae regisoro de la munchena cortega opero Franz Danzi. Ancora u infano, si comencis lerni actoradon por subtenai roloi, cae iesia dec dua iaragio, Maria Margaret causis fortan impreson kiel pian virtuoso cae cantistino ciam si debutis ce la Cortega Teatro de Manheim en la titol rolo de la Junularo de Johann Jakob Engel. Dum tri jaroi Maria Margaret logis cun sia frato Heirich en Salzburgo, ce la heimo de Leopold Mozart, la patro de Wolfgang Amadeu, prenante pianan cae componan lezionon. Monica Kramer-Lander citas kiel Leopold informis sian filon Wolfgang pri la tiam dekvarjara talento de Margaret. La filo kaj la dekvarjara filino de la teatra reĝisoro Marchand en Munkeno, kiuj estas edukitaj de mi, kaj mi esperas igi la knabinon bonan cantiston cae bonegan pianiston. Iaroin poste, Leopold Mozart mal successe provis igi Torricellan publicigi siain ses por clavaro, vercitei circau 1786. Iam decsep iaragia, Maria Margaret faris sian debutoin ce la munchena cortega teatro in apogai roloi, antau ol fari sian debuton la sequaniaron ciel cortega cantistino. Si igis plei connata pro siei interpretoi de la operoi de Mozart. Pos la geet sigio cun la componisto Franz Danzi, si prenis la famili nomon de sia edzo cae la paro danzi, multe oper voyagis en Europo kiel invititori. Dun tiui voyagioi, si componi solistain cae chambrain musicain vergoin. Si aciris internazian reconon cae farigis prima dono de la teatra compagnio de Domenico Guardasoni. Tamen, malgrau la multai successai oper turneoi cae pos famai presentoi en Venezio cae Florenzo, Margaret Danzi devis definitive reveni al Muncheno. Sia malbona san stato pos la nascigio de du infanoi cae cronica pulma malsano cesigis sian carieron la munchena cortega teatro ancora uggiuis scia in presentadoin, ciui igi sin fam conatan primadonnon. Bedaurinde Margaret mortis en la agio de nur tridec du iaroi, sen Javi chanson, complete montris sian talenton. Si ei unuai ses pianzonatoi verkitai en 1786 estis perdita in Sicodiau. Crome nur du pian verco pluvivas, unu Uno el qui estis publicigita sub la nomo de Sia Enzo Franz Danzi. Qui el de via pianzonato en fa maggiore opus 3 faculoi estas clare constatite che tio estas musico de liadzino. La verco de componistino, conata jodia unur, quia la prima dono de la malfrua de Ocayarcento, trovillas en metita en pian de classicaggio, quio estas populara ancora o jodia cae effective la verco de Margaret Dancy, quio evidente ne estis registrita en studio cis hodiau, estas sen compare la plei originala. La soprano Maria Margaret Dancy estis suffice talenta caimen fida por igi ancau componistino si componis chambra in vergo i cum charmo kai struttura forte tio includas andante kai variazioni por clavaro kai aro de trisonato i por piano kai violono felice la sonato i por violono kai piano qui i aperis presite iaron pos la morto de la componistino estas conservitai en sia tutezzo Dum si estis vaste reconita qui el oper cantisto, cun larga repertuario de roloi, si ai componajoi, qui el tiui de sia bofratino bo fratino Francisca Lebron, trovis apenau iun ain el donistoin dum sia vivo, ca estis nur plei parte publicigitai poste.